nós. Nem te conheço, eu já te amo. Ai, que fofo. Também te amo. Hã? Tá doida? Que foi, ô? Sai daqui. Sai daqui. hoje a namorada dos meus sonhos. Tá tudo lindo, tão perfeito, nem dá pra explicar. Química que rolou entre a gente. Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente. Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento. Toda vez que saio é só pra te encontrar. Minha boca quer seu gosto. De novo, de novo, de novo. Satisfação foi te conhecer e o prazer vem depois de beber. Te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida. Juntou limão, fica melhor ainda. E o bom aqui é, é fácil de encontrar. Eu te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida. Juntou limão, fica melhor ainda. Pena que não dá pra nós casar. Se desse, eu ia morar. Arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito Nem dá pra explicar Química tá que rolou entre a gente Você tocou minha boca e o meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda E o bom é que é fácil te encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda É na que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga Juntou limão fica melhor ainda eu te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida. Juntou limão fica melhor ainda. Pena que não dá pra nós casar. Se desse eu ia morar num bar. Se desse eu ia morar num bar.